Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation, prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation, prepare documentation. Wyznacz cele, ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation, prepare documentation. Wyznacz cele, ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation, prepare documentation. Wyznacz cele, ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation, prepare documentation. Wyznacz cele, ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation, prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation, prepare documentation. Wyznacz cele, ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation, prepare documentation. Wyznacz cele, ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks, establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria, define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation. Prepare documentation. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions, define permissions. Ustalać punkty odniesienia,